começo é tudo lindo, tudo tão perfeito. Não tem nada que atrapalhe, a gente dá um jeito. E se não der, mesmo assim já deu. Mas é que eu já passei por isso e sei que não dá mais. Ou talvez tenha medo de não ser capaz de te dar amor. Então, só fica mais um pouco. Pra eu não ficar louco, me ajuda a te esquecer. Eu prometo que eu não quero mais você. Vai lembrar de mim, vai tentar me encontrar e não vai me achar. Eu não vou estar mais aqui pra ver a sua cara de desesperado. Tentando achar algum culpado, se perguntando o que fez de errado. Não venha me dizer que não foi avisado. Vamos ir direto ao que interessa com essa conversa. Para de graça, põe essa aliança. Que eu te ajudo com essa insegurança. Vem aqui me dar um beijo. Me olha com desejo. Me toca de verdade. Só não vale passar vontade. Vamos ir direto ao que interessa. E acabar com essa conversa. Para de graça, põe essa aliança. Que eu te ajudo com essa insegurança. desejo me toca de verdade. Só não vale passar vontade. é tudo lindo, tudo tão perfeito. Não tem nada que atrapalhe, a gente dá um jeito. E se não der, mesmo assim já deu. Mas é que eu já passei por isso e sei que não dá mais. Ou talvez tenha medo de não ser capaz de te dar amor. Então, só fica mais um pouco. Pra eu não ficar louco, me ajuda a te esquecer. Eu prometo que eu não quero mais você vai lembrar de mim. Vai tentar me encontrar e não vai me achar. Eu não vou estar mais aqui pra ver a sua cara de desesperado. Tentando achar algum culpado, se perguntando o que fez de errado. Não venha me dizer que não foi avisado. Vamos ir direto ao que interessa e acabar com essa conversa. Para de graça, põe essa aliança. Que eu te ajudo com essa insegurança. Vem aqui me dar um beijo, me olha com desejo, me toca de verdade. Só não vale passar vontade. Vamos ir direto ao que interessa e acabar com essa conversa. Para de graça, põe essa aliança. Que eu te ajudo com essa insegurança. Vem aqui me dar um beijo, me olha com desejo, me toca de verdade. Só não vale passar vontade.